bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Sizlarni mo'min bo'lgan holatda jamladim. o'zi farz qilgan juma namozini barpo qilishlikka tavfiq bergan Alloh taologa benihoyat hamd sanolar bo'lsin. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u kishiga ihson bilan ergashgan barcha mu'minlarga Alloh taoloning rahmati va salomi bo'lsin. Ushbu juma kunini barcha mo'min musulmonlarga xosatan yer yuzini muqaddasotlari hisoblanmish Falastin diyorlarida o'z qoni bilan tutib olayotgan mo'min musulmonlarga va xosatan Mavaron Nahr mulkida dini sababligidan turli qiynoq va azoblarga ro'bara bo'lgan musulmonlarga va dinini o'zi bilan birga himoya qilishlik uchun yurtlardan hijrat qilgan mu'min musulmonlarga muborakbod etib Alloh subhanahu va taolodan ushbu juma kunida duolar ijobat bo'ladigan vaqtda mazlumlar duosi sababligidan Alloh taoloning nusrat va g'alabasini bu ummatga Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Biz islom tarixidan bilamizki, Badr kunida juda ham zaif, ozginagina guruhni Alloh subhanahu va taolo jangga tayyor bo'lmagan bir guruhni 2 soat mobaynida juda ham katta bir lashkarga g'olib qilganligini tarixdan biz yaxshi bilamiz. Badr kuni Yawmul Furqon deb atalgan kunda Muhammad alayhisalom boshchiliklardagi 313 nafardan iborat zaif bir guruh katta mag'lub qilganligini biz tarixdan bilamiz. Va buni ham yaxshi bilamizki, Uhud kunida tayyorgarlik ko'rib chiqqan jamoatning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir buyruqlariga osiylik qilganliklari sababligidan mag'lub bo'lganligini ham biz bilamiz. Hunayn jangi kuni Mo'minlarning safda turgan bir kishini o'zlarining sonini ko'pligidan mag'rurlangan vaqtida Alloh subhanahu va taolo 12 ming lashkarni 4 ming mushriklarni qarshisida jangni avvalda mag'lub qilganligini ham bilamiz. Ya'ni biz hammamiz Allohning fathini, nusratini orzu qilamiz. Lekin bu g'alabani ba'zi vaqtda kechikishiga bizlarda topiladigan mu'minlarga xilof sifatlar sabab bo'layotganligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Va inshaalloh ana shu mu'minlarning haqiqiy sifatlari haqida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله سبحانه وتعالى قرآن kuran توبة سورة سداء mu'minlarga yana aytib o'tamiz, mu'minlarga mu'minlarning jamoatiga buyuk va'dalarni qildi. Allah subhanahu va taolo qaysi o'rinda mu'minlarga g'alaba va'dasini qilgan bo'lsa yoki jannat va'dasini qilgan bo'lsa, ana shu o'rinda jam siyg'asi bilan mu'minlar deb atadi. Boshqa oyatlarda Alloh subhanahu va taolo va la tahinu va la tahsanu va antum la'alawna in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, agar sizlar haqiqiy mu'min bo'la olsalaringiz, albatta g'olib bo'lasizlar. G'amgin, ma'yus bo'manglar deb Alloh taolay Sharti faqat mu'min bo'lishingdir. Biz bugun o'rganadigan darsimizda ham mu'min kishi jannatni orzu qilgan kishining sifatlariga to'xtalib o'tmoqchimiz. Chunki mu'minlikni hamma da'vo qiladi. Lekin haqiqiy mu'min bo'la olishlik uchun kitob va sunnatga murojaat qilishimiz kerakki, haqiqiy mu'minning sifatlari nimalardan iborat bo'lishi kerak? Alloh taolo Tavba surasining 111-oyatda marhamat qilib aytdiki, albatta Alloh mu'minlardan ularning nafslarini va mollarini jannatning evaziga sotib oldi. Ana shu mu'minlarning vazifalari Alloh yo'lida kofirlarga qarshi shijoat bilan jang qilishadi. Kofirlarni qatl etishadi va o'zlari ham mana shu yo'lda qatl etilib shahid bo'lishadi. Va mana bu Allohning dushmanlarga qarshi qilingan jangni va bu jangda kofirlarni qatl etib, o'zlari shahid bo'lgan mu'minlarga va'da qilingan jannat haqiqiy va'dadir. Albatta bu va'dani Alloh taolo o'zining samoviy kitoblari Tavrotda, Injilda va Qur'onda bitib qo'ygandir. Haq va'daning haq ekanligini Alloh o'zi tarafidan nozil qilingan Tavrot, Injil va Qur'onda haq va'da qilgandir. Va albatta Allohdan ham o'zining va'dasiga vafodorroq bo'lgan zot bormi? Albatta yo'q. Alloh haq va'da qilgan, va'dasiga sodiq bo'lgan va va'dasiga xilof qilmaydigan zotdir. Endi sizlar ey mu'minlar, mana shu tijoratni Robbingiz bilan qilgan tijoratni barpo qilar ekansiz, mana bu bilan xursand bo'ling deb Alloh taolo mu'minlarga bashorat berdi. Va mana shu tijorat mana shu o'zaro oldi berdi. Robbisi bilan nafsini, joni va molini berib jannatni sotib olishlik eng buyuk yutuqdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Va mu'minlar jannatni orzu qilgan mu'minlar Allohning roziligini istagan mu'minlarning sifatlarini Alloh subhanahu va taolo 112-oyatda marhamat kıl. Ularning sifatlari shuki, ki taibun Ana shu jannat orzusida yurgan, jannatni qo'lga kiritaman va fi sabililloh shahid bo'laman degan mujohidlarning birinchi sifatlari ular Allohga tavba qiluvchilar. Al-abidun. Robbilariga bandalik qiluvchilar. Al-hamidun. Robbilariga hamd aytguvchilar. as sayihun Yo roza tutuvchilar yoki muhojirlar. Ar-raki'un as-sajidun. Namoz o'quvchilar. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ma'ruf ishlarga buyuruvchilar va munkardan qaytaruvchilar val hafizuna li hududillah Allohning hududlarini Allohning chiziqlarini chizib qo'ygan chiziqlarini shariat ahkomlarini rioya qiluvchilar va وَبَشِّرِ mu'minin. Yana oyat oxirida mu'minlarga bashorat bo'lsin deb Alloh taolo mu'minlarga bashorat bering dedi. Mana bu ikki oyat ni o'rganar ekanmiz. Mu'min kishi mana bu 9 ta sifatga ega bo'lishligini ta'limini olamiz. Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytgan ki, kimdaki mana shu 9 ta sifatga ega bo'lib vafot topadigan bo'lsa, u fi sabilillah vafot etibdi degan ekanlar. Ya'ni aytib o'tdik, tavba qiluvchilar Robbisiga bandalik qilib ibodatlarini xolis qiladiganlar va Robbisiga hayotida keladigan og'ir va yengil, yaxshi va yomon kunlarda ham aytib o'tguvchilar va roza tutuvchilar namozda, ruku va sujudlarda xolis Robbilarga ibodat qiluvchilar va ma'rufga buyurib, munkardan qaytaruvchilar. Va 9-sifat esa Allohning hududlarini rioya qilib saqlaydigan kishilar. Albatta mana bu ikki oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni jonlarini va mollarini sotib oldi dedi. Mu'min va mu'minlar hargiz esdan chiqarmasinlarki, ularni Alloh taolo mana bu oyat bilan mol va jonlarni sotib olganligini e'lon qildi. Moli va jonini jannatni evaziga sotgan mu'min albatta bu baxtli mu'min. Demak, hayot uning uchun faqat mana shu ibodatlarni Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni bajarib olib, o'ziga va'da qilingan jannatni qo'lga kiritishlik kerak. Lekin mana bu jannatni qo'lga kiritishlik oson ish emasligini keyingi oyatdagi sifatlardan biz o'rgandik. Ana endi hammamiz o'zimizga o'zimiz savol berib ko'raylik. Bizlarda mana shu 9 ta sifat topiladimi yoki yo'q? Hammamiz shahodatni orzu qilamiz. Hammamiz jannat orzusida yurganmiz. Va bu jannat arzon emas. Bu jannat asallik bilan kolye kredigan emas. Balki mana bu oyatdagi sifatlar bizda topilishiga shart. Bu sıfatlar 9 ta sifat aytdik. Agar bizda topiladigan bo'lsa, mana shu sifatlar bilan Agar vafot topadigan bo'lsak yoki qatl etiladigan bo'lsak, ana unda jannatni umid qilsak yarashadi. Lekin hayotimizni ma'siyat, munkar, kidib, aldov, g'ibat, o'zaro o'rtalarda quvvat bo'lmagan, o'zaro bir-birlarga hasad qilgan Baytul Malga xiyonat qilib yurgan, Alloh va uning rasuliga itoat qilmay ma'siyat ishlarga qo'l urib yurgan, g'alabani umid qilishligi, jannatni umid qilishligi. Yana bir bor aytaman, bu kulgilik narsa birodarlar. Nimaga Allohning nusrati kechikyapti? degan savolni hadeb beravermasdan bir o'zimizni amalimizga qarashimiz kerak. Shoyatki mana bu nusratni kichkishiga bizlardagi bor noto'g'ri sifatlar sabab bo'layotganlar. Chunki islom ummatining misoli bir jasadga o'xshaydi. Islom ummati vaqtiki o'zining jamoatida o'zi yashab turgan diyorda yo o'rinlarda ma'siyat, munkar ishlarga ko'z yumib o'tib bo'lsa, bu jamoatga Allohning g'alabasi kelmaydi. Xosatan jannatni orzu qilib faqat ertayu kech qornini g'amida qolgan muhojir mujohid deb nomi atalgan kishilarga Allohni g'alabasi kelmaydi. Islom jamoati mana bu yuqori yuqoridagi sifatlarga ega bo'lgan kishilardan, mu'minlardan tashkil topgandagina mu'minlar o'zlarining ustilarida ishlab, o'zlarining o'rtalaridagi munkarlarni tiygandagina shundagina g'alaba keladi. g'alaba bir kishini, bir shaxsni mujohidlar safida turib qilyotgan munkar ma'siyat amali tufayli Allohning g'alabasi kechgan. Buni tarixda juda ham misollar ko'p. Bunga tarixda juda ham misollar ko'p. Har vaqtiki islom ummati kofirlarning qarshisida qarshisida mag'lub bo'lgan bo'lsa, islom ummatining haqiqiy tarixida shu jamoatda sodir bo'lgan gunoh, ma'siyat, munkar sababli bo'ladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu islom tarixida Misrda jihad qilayotgan mujohidlarning amiriga va Misrda jihad qilyotgan mujohidlarga yozgan tarixiy bir risolalari, maktublari bor. Bu maktubda 2 yil Misr fathi kechikib ketgandan so'ng Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu mujohidlarga qarata aytgandilar. Vaqtiki Rum, Fors ikkita buyuk imperiya fath bo'lgan edi. Lekin bitta kichkina viloyat, Misr viloyati fathga kechikib ketgan edi. Shunda Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu maktub yozdilar. Va bularni qattiq ogohlantirdilarki, shoyatki sizlar ham dushmanlaringiz singarin ma'siyatga qo'l urgan bo'lsalaringiz, gunoh amallarga qo'l urgan bo'lsalaringiz, va dushmanlaringizda bor sifat sizlarda ham topilgan bo'lsa kerakki, g'alaba kechikyapti dedilar. Albatta Allohning dinini oliy qilaman deb niyat qilib yo'lga chiqqan jamoatlarni bu yo'ldan chekintirishlik uchun bu ishni amalga oshirishlikka ularning irodasini zaiflashtirishlik uchun iblis va uning lashkarlari butun imkoniyatini sarflaydi. Butun imkoniyatini sarflaydi. Chunki iblisni va uning hizbini mana bu jihad ibodati ularning maqsadlarini kuchga chiqaradi. Albatta biz va jamoatning barcha a'zolari xoh erkaklar, xoh ayollar, xoh olimlar, xoh omilar, xoh mas'ullar, xoh mujohidlar ga eslatib qo'ymoqchimanki, g'alabaning kechikish sabablarini boshqalardan izlamaylik, balki o'zimizdan izlaylik. Demak, hali biz bu ilohiy g'alabaga loyiq kishilar emasmiz. Qachonki loyiq bo'la olsak, o'zimizni isloq qila olsak, inshaalloh g'alaba yaqin Faqat har birimiz o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. Har birimiz o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. Safta faqatgina surati mumin bo'lib qolmasligimiz kerak. Balki sirati, amallarida, axloqlarida, muomalalarida mu'minlik sifati topilishligi shart, birodarlar. Bo'lmasam kimnidir kasofati sababligidan butun mu'minlar jamoatiga g'alaba kechga beradi. Yurtlardagi mazlumalar yurtlardagi zindonlarda azoblanayotgan musulmonlar ana shu insonlarning kasofati sababligidan ularga bo'layotgan zulm davom etaveradi. Yurtda o'zimizdan keyingi qolgan musulmonlarni unutib qo'ymaylik. Bizning yaramas sifatimiz bilan ularning boshidagi zulm davomli bo'lmasin birodarlar. Yuz minglarcha musulmonlar zindonlarda qon tupurayotganligini jasadlari azoblari shahid bo'lgan holatda chiqayotganini mahallalarda musulmon bo'lgani uchun otasi, akasi, yaqinlari mujohid bo'lgani uchun yakkalab qoldirilgan musulmonlarga zulm qilmaydi birodarlar. Qishloqlarda, mahallalarda musulmonlar bugun kofirlar tomonidan vatan dushmani deb tamg'a bosilingan bu oilani tebratadigan faqatgina 6 yashar, 7 yashar go'daklar bozorlarga borib, qoplarni ko'tarib, mashinalarni yuvib, kofirlarning mashinasini, arabalarni tortib, oilasini boqiyotganligi xabari aniq xabar birodarlar. Bu so'zlarda mubolag'a yo'q birodarlar. Lekin ularning umidi sizu bizlardan. Ularning umidi sizu bizlardan. Qachon bular kim? Qachon mana bu zolimlarning qo'lidan bizlarni ozod qilarkin deb duo qilyotibdilar. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا يا إيه müminler Sizlarga nima bo'ldiki? Allohning yo'lida va erkak, ayollar va yosh bolalardan iborat mazlum mustazaflarning ozod qilish yo'lida jihad qilmayapsizlar. Axir u mazlumlar Robbilariga duo qilishyapti-ku. Ey Parvardigorimiz, ahli zolim bo'lgan bu qavmdan bizlarni o'zing chiqargin, olib chiqqin. Bizlarga najot bergin. o'zing tarafingdan bir do'st yordam beruvchi Nosirni yuborgin deb duo qilishyapti-ku deydi Alloh taolo. Vali Nosir siz u bizmiz birodarlar. Vali va Nosir bo'lishlikka o'zimizga savol beraylik. Bizlardagi iymon, bizlardagi ixlos, bizlardagi amal Biz nimani fikrda yurimiz? Biz nimani g'amida yurimiz? Faqat qorinni g'amida yuradigan, faqatgina nafsini o'ylaydigan, faqatgina o'zim, o'zim deydiganlarga g'alaba qachon kelsin? Bir-biriga tuhmat atadigan, bir-biriga g'iybat qiladigan bir-biriga rahm shafqat qilmaydiganlarga qanday g'alaba kelsin? Bu ne'matlariki Robbil alamin tomonidan bizlarga berilgan. Qiyomat kuni har bittasidan biz so'ralamiz, buni unutmaylik, birodarlar. shakartum شَكَرْتُمْ va وَلَئِنْ kafartum inna عَذَابِي lashadid. Agar sizlar men bergan ne'matlarga shukrona qilsanglar, bu ne'matlarimni ziyoda qilib beraman. Agar ne'matlarimga kufronai ne'mat qilsalaringiz, bilib qo'yinglarki, azobim juda ham qattiqdir dedi Alloh taolo. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Qiyomat kunida javob beriladigan savollardan bittasi har bir ne'mat haqida so'ralamiz. Qiyomat kunida har bir ne'mat haqida so'ralamiz. Ne'matga shukrona degani nima degani? Iymon ne'mati beribdi. Mo'minlik sifatini Alloh beribdi. Bu ne'matga endi qanday shukrona qilinadi? Ne'matga shukrona shuki, Allohga shirk keltirilmaydi. Alloh buyurgan mu'minlarga kitob va sunnatdagi buyruqlarga to'la-to'kis amal qilinadi. Toqat yetganicha. Hijrat ne'mati. Hijrat ne'mati. Bu ne'matning shukronasi nima? Juda ko'p million million musulmonlarga nasib etmagan hijrat nasib etibdi. Buning shukronasi nima? Buni shukronasini sahobiyalar qanday ado kerak edi? Qanday ular ado kerak edi? bir birlarga dushmanchilik bilanmi? Nauzubillah. bir birlarni xiyonat qilish bilanmi? Nauzu billahi min zalim. Sahobilarni sifatlarini o'qib eshitirilgan. Lekin ulardagi bor sifatlar bizda bormi yo'qmi? Xudbin, xudxoh fakat o'zini nafsini, oilasini o'ylayotgan insonlar sahobaga o'xshayman deyishlikka haqqi bormi? Bormi yoki yo'qmi? Albatta yo'q. Sahobalarning o'rtasidagi o'zaro muhabbat, o'zaro bir-biriga yordam berish, o'zaro bir-biriga ilinishlik, hatto o'zining ikki ayoli bo'lsa, birini taloq qilib birodariga berishlik o'zi och bo'la turib, qo'shnisiga taom chiqarishlik, o'zi tashna bo'la turib, boshqa birodarimga ichiringlar deyishlik bizlarda bormi yo'qmi? Biz qaysi niyatda chiqqan edik yurtlardan? Inshaalloh har kim nima niyatda chiqqan bo'lsa o'sha niyatini oladi. Buni shashib hayot. Lekin Allohning jamolini ko'raman deb, Robbimga yorug' yuz bilan yurqaman deyotganlarga bu gapim. U insonlarki nafs bandalari, u insonlarki dunyo uchun chiqqan yoki biror bir dunyo matosidan biror narsaga erishayotganlarga bu gap emas. Allohning vajhi uchun fi sabilillah qiyomat kunida yorug' yuz bilan Rabbimga yo'liqaman deyotganlarga bu gapim. U insonlarki, nafs bandasi erta kech faqat qornini o'ylayotganlarga bu gapim tushib qolgan emas. Meni bu so'zim yana aytaman, o'sha insonlarga insonlargaki o'zini tug'ilgan yurtini, uyini ota-onasini, qarindosh urug'ini, farzandlarini Robbim rozi bo'larmikin deb chiqqanlarga tegishli bu so'zlar. O insonlar bala aramizda ma'lum. Ulardan na dinga foyda bor, na musulmonlarga foyda bor. U insonlar Muhammad alayhisolamning vaqtida ham bo'lgan va bo'ladi. Chunki ular islomga foydasi yo'q insonlar bo'ladi. Faqat ularni asli nomini aytgani ben qo'rqaman. O insonlar din g'amida yürgenmez bu safda. O insonlar din oliy borar deb yürgenmez. Agar bir kun qorni och kalsa din giden. biror bir dunyoviy mata berilmay qolsa, o insonlar osmonni başı ko'tarib qichqiradi. O insonlar ma'lum bizlar Allohga va uni rasuliga oxirat kuniga iymon keltirganimiz aniq bo'ladigan bo'lsa birodarlar, kelinglar o'zimizni isloq qilaylik. Dunyo aldab qo'ymasin bizni. Bu dunyo bizniki emas. Bu dunyoni ahli biz emas. Bu dünya müminler için zindan, kafirler için cennet. Bizden aldılar. Bu dünya ve insanlar kelgan ve bizden kiin hem keladi. Biz bu dünyada abadiy qoluvchilar Bizden aldın, Adam Odam alayhisolamdan tortib ta shu lahzagacha, shu daqiqagacha necha milliard milliard insonlar o'lgan. Bu dunyodan o'tgan, biz ham o'tamiz. Biz ham ertaga yo bir lahzadan keyin Robbimizga ro'bara bo'lamiz. Robbimizga tikka turib javob beramiz. Nima amal qilganligimiz uchun. Hammamiz xoh mu'min erkaklar xoh mu'min ayollar o'zimizni isloq qilishimiz kerak toyinki bu g'alaba kechikmasin. Oy birodar, agar sen din uchun yurmagan bo'lsang, safni bo'shatib qo'y. Sening kasofating tufayli million million musulmonlarning kelyapgan g'alaba kechikmasin. O'zingni mu'min tuzatma. O'zingga mu'min sifatini berma. Agar sen mu'minlarga xiyonat qilyapgan bo'lsang, agar sen islomga xiyonat qilyapgan bo'lsang, safni bo'shatib qo'y. Chunki sen nafs bandasisan. Seni fikri hayoling ertalabdan kechgacha dinni oliy qilish emas, Muhammad alayhisalom qoldirgan merosni oliy qilish emas. Chunki bu fikrda yurganlar bugun Falastinda o'zini o'zi portlatib yuboryapti. Bu g'amda, bu dardda yurgan Chechenistonda mujohidlar har kuni qoni to'kilyapti. Bu g'amda yurganlar jaslik zindonlarida qoni oqyapti. Sen nima qilyapsan? Sen kimsan? Sen nima qilib yuribsan musulmonlarning safida? Dinga foydang tegdimi? Ertalabdan kechgacha nimani g'amda yuribsan sen? Bir o'zimizga savol beraylik bular. Muhammad alayhisolamni dini oyoq usti bo'lsa, ko'p aytganmiz, shoyat aytsalar kerakki, bu bizning birodarimiz boshqa gap yo'q. Balki bu hayotiy voqea. Bu muhim masala. O namozni fiqhini aytadigan alhamdulillah ulamolarimiz bor. Jihodni fiqhini o'rgatadigan alhamdulillah ahli ilmlarimiz bor. Men faqat bir ogohlantiruvchiman, xolos birodarlar. Chunki kunma-kun bizlarda uquvvat yo'qolyapti. Kunma-kun bizlarda ixlos yo'qolyapti. Bu o'tgan ummatlarni boshga kelgan vabo, o'tgan ummatlarni halok qilgan sifat bu. Men shundan qo'rqib aytayapman so'zni, bu so'zlarni. Qani Tojikistonda molxonalarda yashab yurgan ixlos qani? Qani u ixlos? Tojikistonda molxonalarda yashardik. U ixloslar qani? Meshulus lernen. Hammani qilyapgan o'zaro janjali din to'g'risida emas, dunyo to'g'risida. Falon taom yetmay qolgani uchun, falon ko'rpa to'shak yetmay qolgani uchun jannat janjallash yuradi bular. Voy birodar, sen ilgar ko'p muttaqi eding. Voy birodar, sen ko'p muxlis eding. Voy birodar, sen dinga kuyar eding ilgari. Senga nima bo'ldi deb yoqasidan olganlarni ko'rganimiz yo'q. odamlarmiz. Biz o'zgarganmiz. Biz Tojikistondagi muhojir mujohidlar emasmiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizlarni kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqmayman degandilar. Faqatgina sizlarni boyib ketishingizdan yoki dunyo matolarini, ziynatlarini darvozasi sizlarga ochilishidan qo'rqaman degandilar va rost aytganlar. Rost aytganlar. Chunki biz ana shu kufrni tayziq ostida juda ko'pchiligimiz ertayu kech dinga xizmat qilganmiz. Ertayu kech kofirlar qamasligini bilib turib, tayziqligini bilib turib, ertayu kech tilib bilmaganmiz biz. Mana bu diyorlarda Ko'pchiligimiz dinga xizmat qilmayapmiz, birodarlar. Hijrat, jihad amali faqat siz va biz boshqadan amal emas. Agar mabodo hijrat va jihad yo'lida mashaqqat chekib qiynalgan bo'lsak, bu ham bizni faqat qiynagan narsa emas. Bizdan oldingi o'tganlar dini yo'lida hamma aziz narsasidan kechgan. Hamma aziz narsasidan kechgan. Uzoq tarixda ham, yaqin tarixda ham. Falastin deymiz, Checheniston deymiz. Chechenistonda jihad qilib kelgan birodarlar bor, bir bor so'ranglar. U yerdagi musulmonlar ahvoli qanaqa? Shu bizdagi bor erkinlik, eminlik, imkoniyat ularda bormi yo'qmi? Oy Chechenistondan kelganlar. Yo'q. Yo'q. Ularda yo'q bu imkoniyat. 52 yildan bos Falastinda jihad qilyapgan jihad qilishlikka Qur'oni bo'lmagani uchun o'zini jasadini portlatib yuboryapkan mücahitlerde bu irkillik yok. Hamamız avalan barımızın ve barca mumun Müslüman buradarlarga Allah Teala tarafı kaçışlıkka buyuramıyor. Fefirru ilallah inni lakum minhu nadirun mubin Ey müminler Allah tarafına iblisten kaçınlar Dunyodan qochinglar, ma'siyatdan qochinglar, munkarotdan qochinglar. Chunki iblis va bizning nafsimiz bizni jahannamga olib borishini xohlaydi. Faqatgina bu iblis va uning makruh hilasidan Allah tarafga qochishlik bilangina najot topsa bo'ladi. Boshqa najot yo'q, birodarlar. Yana aytaman. Ana shu so'zimni eshitib turgan mu'min musulmonlarga shuni tavsiya qilamanki, Allohga tavba va istig'for aytaylik. O'sha og'ir kunlarimizni esdan chiqarmaylik. Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga, har bir jamoatga og'ir va yengil kunlar bilan imtihonni bergan. Ne'matlarni bergan, ne'matlarni olib qo'yib imtihon qilgan. Mu'minlar jamoati ne'mat kelgan vaqtida shukrona qilgan va ne'matlar olib qo'yilgan vaqtda sabr qilgan. Mu'min bo'lgan millatlar, jamoatlar esa ne'mat kelsa o'zini yo'qotib qo'yib, Allohga noshukrlik qilgan, boshiga musibat kelgan vaqtda sabr qilmagan. Bu Alloh taolaning o'rnatgan qonuni bu qiyomat kunigacha abadiy qoladigan ilohiy sunnat. Alloh subhanahu va taologa duolar ijobat bo'ladigan vaqtda duo qilamizki, bizlarni qalbimiz Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Toyinki bizlardan o'zi rozi bo'lsin. Toyinki bizlarni mu'minlardan qilsin. toyinki bizlarga va'da qilgan g'alabasi tezroq kelsin. Chunki ummat bugun mata nasrulloh Allohning nusrati qachon keladi deb dunyoni har chekkasida sug'on bilan yig'layapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi va'da qilgan nusratni bizlarga nasib etsin. Bizlarni o'zimizni, nafsimizni, bizdagi bor agar bo'lsa ixlosni taqvoni, amalni va ahli ayolimizni, farzandlarimizni va jamoatimizni Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Chunki biz doim aytganmiz, biz jamoatni isloq qilishga qodir emasmiz. Faqat biz eslatamiz. Fadakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bimusaytir. Ey Muhammad alayhisalom, siz bularga eslating. Siz faqat eslatuvchisiz xolos. Ularning ustida turib olib, hokimlik qilib, zo'ravonlik bilan ularga bu eslatayotgan narsani tatbiq qiluvchi emas. Shuning uchun Alloh taologa duo qilamizki, islom ummatini holini o'zi isloh qilsin. Bizlarni nima niyatda chiqqanligimiz Alloh taolo esdan chiqarib qo'yadiganlardan qilmasin. Va dunyoni yomon ko'rib, oxiratni yaxshi ko'radigan, shahidlikni yaxshi ko'radiganlardan qilsin. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamni bir tanbihlar bilan so'zimizni xotimalaymiz. Payg'ambar alayhisalom aytgandilarki, shunday zamonlar keladiki, kofirlar sizlarni bir-birini taom yeyishlikka chaqirgandek sizlarni yo'qotishlik uchun bir-birini chaqiradi. Xuddi taomga bir-birini da'vat qilgan singari sizlarni halok qilib yo'q qilib yuborishlik uchun bir-birini da'vat qiladi degan vaqtida sahobiylar radhiyallohu anhu so'rashdi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, u vaqtda bizni sonimiz oz bo'ladimi?" deydi. Ya'ni biz ozchilik bo'lamizki, kofirlar bunchalar jur'at qiladi bizni yo'q qilib yuborishlik uchun. Yo'q dedilar. Sizlarning soningiz juda ham ko'p bo'ladi. Lekin sizlarning soningiz kofirlarning qarshisida xuddi senning ustidagi ko'pikka o'xshaydilar. Ko'p bo'lasizlar, lekin foydasiz bo'lasizlar. Va sizlarning qalbingizda vahm bo'ladi dedilar. Vahm nima deb so'rashgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dunyoni yaxshi ko'rasizlar, shahodat o'limni yomon ko'rasizlar dedilar. Qani, bundan bir necha yil oldingi shahodatga oshiqlik Qani jihad maydonlariga oshiqish? Demak, dunyo muhabbati qalbimizga kiribdi. Afsus kiribdi qalbimizga. Afsus dunyoni muhabbati qalbimizga kiribdi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير ey mo'minlar sizlarga nima bo'ldiki Allohning yo'lida Allohni dinini oliy qilishlik uchun jihad maydonlariga chiqinglar desa, o'zingizlarni uylarga, o'zingizlarning joylaringizga bag'lingizni bosib mahkam yotib oldinglar. Yo oxirat hayotini qo'yib, hayoti dunyoga rozi bo'ldinglar. Hayoti dunyo matosi oxiratni barobarida arzimas bir qalin bir narsa-ku. Agar Allohning yo'lida jihad saflariga chiqmas ekansizlar. Allohning dinini oliy qilishlik uchun jihad qilmas ekansizlar, Alloh sizlarning alamlantiruvchi azob bilan azoblaydi. Va sizlarni o'rningizga boshqa qavmni keltirib qo'yadi.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 الله bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.